ingeskakel is, dankie dat julle luister, en uh, ja, as julle my kan hoor, dan is julle ingeskakel, as julle my nie kan hoor nie, dan glo my, is julle nie ingeskakel nie. Ok, ons het nou, wat was het, so twee weke terug, het ek my matriek reunie gehad van die 1970s, en uh, ja, toet ons daar onder andere het ons nou gepraat oor baie dinge, en nostalgiese dinge, enzovoorts, enzovoorts, en onder andere, het ek toe onthou van in ons jaarblad, aan die einde van daar die jaar, toe ons nou klaargemaak het, toe het ons uh, so een metriek uh, eh, heatparade, noem het so, het ons gehad, waar daar een plaat uh, eh, toegeken is aan elke ene, uh, min of meer volgens karakter, enzovoorts, en uh, ja, toe het ek nou die lys gaan opsoek, en ek het hom gekryd, en toe, dog ek, hoekom maak ek om nie sommer net uh, uh, my speellijs nie, want daar is genoeg daar om my speellijs vol te maak, uh, wel, as eindelijk te veel, so ek sal een paar vriende moet laat oorstaan, nou, uh, ek gaan vooraf, ek gaan nie veel van die mense sê nie, ek gaan net uh, sê wie hulle is, en dan wat die plaat is, wat ons vir hulle gaan speel, en uh, ja, so, kom ons skop sommer af, en die eerste ene is nie moeilik om te raai vir wie dit is nie. Dit is in 1969 wat die Hollies vir Suzanne om verskoning gevraad en sorry Suzanne. Dit was uiteindelik uh, nie verskrikkelijke groot treffer vir hulle nie, maar dit bly alle jare op hulle ginstelinge lys. Dit is, ek gaan die dames as ek van hulle praat, gaan ek hulle nooiens van hulle gebruik. Eh, uh, want uh, dis hoe hulle bekend was die dag, is lang voor hulle idee gehad het om te trouw, ne? Uh, dit is Susan Smit, wat die liekie voor uh, gekies was, en dit is Sorry Suzanne van de Hollies, en dan na nou ander een van die Hollies, wat ook vir iemand is Paul Kotze, hy was ons uh, doeksleerling van die jaar, en uh, ja, hy uh, uh, het ons uh, ook die hollies en I can't tell the bottom from the top. So, daar is die eerste twee liekies op vandagse speelhuis. Ek uh, sal vannacht moet deurgaan, want daar is baie meer as die gewone 28 wat ek per program speel. Kom ons luister. vir ons afgeskop en die eerste ene was Sorry Suzanne, Susan Smit ne? en dan Paul Kotze ons doeksleerling wat uh, I can't tell the bottom from the top nou ja, um, soos ek sê ek het eh, met hulle gepraat ek het vir hulle gesê, ek gaat hierdie program aanbied so ek hoop daar is een hele klompie van hulle wat ingeskakel is wat uh, luister of uh, sy plaat dan vanmiddag opkom en dan uh, sien ek Letty jy is ook ingeskakel en jy luister saam, jy sê groente aan amal wat ingeskakel is en uh, ja, een gereelde, gereelde luisteraar uh, eh, let ehm, die um, The Weers sy is daar van Kempton Park en sy sê, sy luister um, ok so kom ons stap aan en ons kom, wie is volgende op die klas sy lys, uh, oh God, waar is dit nou, Iso? Kom ons ga, jy weet, hierdie ou Kobus, Kobus Besidenhout, nou, die plaat wat hulle vir hom op die heatbereid gesit het, was die Mamesburgiese boere wat so lekker berei, maar, ek kry nie so een lied nie, ek het om gesoek, Mamesburgiese boere wat so lekker berei, ek het om, oorals, hulle sê, miskien is het Minshaw wat om sing, ek kry nie, en uh, toe dog ek, ok, uh, eh, ou Kobus, hy het, uh, eh, hy het een concert aan die gang gehad, en hy het die rol van die hoener aan gespeel, en onder andere moes hy, terwyl, <laughs> terwyl hy uh, uh, hoog was, moes hy gekoekoekoe, koekoekoe, koekoekoe, so om die hoener na te maak, en uh, ja, toe, toe dog ek, ok, uh, ek kry nie die mamesberiese boere nie, so ek doen dan nou maar vir hom, doen ek die koegroekoe ene, en ek het vir Nana gekies, om het vir hom te doen, kom ons hoor, Nana Maskori, right, hier kom sy. MUZIEK daar vir Kobus Besuidnout en hy is van Kuruman wat sy vir hom Kukuruku gesing het. Right, die volgende een op die draaitafel, kom ons kyk wie is dit. Uh, ja, is Christopher Frederick Andrews wat vir ons gaan sing en uh, hy gaan vir ons een van sy groot treffers, Pretty Belinda wat jy oorals gehoor het, gaan hy sing en hy doen het specifiek vir Linda Vium. Sy is nou potgieter en uh, ja, hulle is hier uh, in Bloemfontein en uh, daar is hy. Um, ja, kom ons hoor die Likkie Pretty Belinda vir Linda Vium Chris Andrews wat het sing. Lekker luister. vir Linda Wium, nou potgieter en sy bly in Bloemfontein. Die Bee Gees op die draaitafel en die liekie wat hulle gaan bring, dit is nou die drie broers, ne? Hulle is Barry, Robin en Maurice um, uh, van die Bee Gees. Gibbs is hulle van, ja. Uh, en die eerste liekie wat hulle sing is Words, dit is uh, vir uh, Judy, uh, sy is nou Swanepoel, sy was fik gewees daar die dag, en uh, Words, en dan gaan ons ook na die Bee Gees luister, um, dit is vir Helga Dupree, Helga Dupree, en die Bee Gees gaan verhasing, I gotta get a message to you, al twee, direct in een rij, hier kom hulle, Smile, an everlasting smile.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 Uh, ja, 90 wel, uh, allemaal behoort voor uh, 1970 te wees, want hulle is toegeskryf aan die matrix van 1970, en uh, ek weet nie op grond waarvan hulle dit gekies het nie, Uh, ek, ek, ek glo dit het, uh, te doen met die karakter van die specifieke persoon, uh, um, in question en uh, ja, so ons sal maar uh, uh, dit was opgestel, ek dink dier Joey Figaard daar die tyd was sy Figaard gewees uh, ek dink toe sy getrouw het is sy McNamee sy is ook al oorlee uh, so ek kan nou nie eens vraag hoekom sy die spesifieke liekie by elke naam gesit het nie maar die die liekie is aan hulle toegeskryf en so ons uh, luister daarna vandag die monkeys is vol, nee, nee, is nie is die outlet en die outlet uh, ja, die uh, hulle is Boston rockgroep van 1980s uh, en hulle gaan vir ons een liekie sing uh, working on a good thing en dit gaan hulle sing vir Eh, Betty Loos. Sy was ons hoofdmeisie gewees in 1970, die hoofdmeisie van Paul Erasmus Hoorskoel in Senekal, Betty, en sy is nou de kok, Betty de kok, um, en sy bly in Heilbron. Kom ons luister, Working on a Good Thing, Baby Baby, en dit is gedoen dier The Outlet. Geniet om. Oeps, waaah. thing and a good thing. Uh, dit is die outlet wat vir Betty Loos, eh, wat uh, to mens alias, ne, mens sê alias, uh, de kok, Betty de kok van Heilbron. Nou, Min Shaw, of sal ek sê Wilhelmina, Jacoba Viviers, nou wonder ek, uh, Letty, is het familie? Wilhelmina Jacoba Viviers, uh, daar van, uh, Kempton Park, hierdie is Minshaw, en dit is haar nooiens van, of haar van, van is verweers. Sy is in Johannesburg op 26 november 1934 is sy gebore, en sy syng die blonde visserman, syng sy vir uh, Piet Venter, uh, wat ook saam met ons in die klas was daar jaar, en ja, hier kom sy, sy syng, uh, eh, uh, hierdie einste Minshaw, is in 26 januari 2020 is sy ingehuldig as levende legende van die Suid-Afrikaanse Legende Museum. Groot naam in eh, Suid-Afrikaanse uh, muziekwereld, Minshaw. Sy sing een blonde visserman, Piet Venter, en hy is in, om per se, Klerkstorp, nee, hy is in, uh, uh, Pretoria, ja, een van Pretoria se voorstede. Um, hier kom sy. MUZIEK open Visserman in, dit is my show vir Piet Venter. Ok, eh, die groep die Trogs was oorspronkelijk eh, die Troglodytes genoem en eh, ja, hulle is op die draaitafel en vir wie sing hulle? Jep, o, dit is ook oorlee, oorlee Henny, Henny uh, Nel. Eh, uh, uh, ja, so rooi kop sientie, nou kan ek sien hoe kom hulle sê, Little Red Donkey, uh, <laughs> wat hulle vir hom gekies het, daar is een ooreenkomst, ne, rooi, uh, en, uh, ja, ons luister na die trunks, Little Red Donkey, vir Hennie Nell. MUZIEK hulle sing A Little Red Donkey. Ok, volgende op die draaitafel is my plaat. Die een wat hulle vir my ingesit het en uh, dit word gesing dier die legendarische folk rock duo Simon en Garfunkel. Bestaan uit Paul Simon en Art Garfunkel. Uh, eh, Likies is uitgevo uh, eh, uitgevoer het, het hulle uh, gepraat met die muziekjeug uh, wie in die 1960s en 70s in hulle tienerjare was. Maar nou, jy weet, uh, uh, so hier is nou klaar blijklike bewys dat hierdie nie, um, die liekies is nie gekies uh, eh, uh, om dat die persoon uh, daarmee betrokke is of, uh, jy weet, dat het uh, weergawe van hom moet uitbeeld nie, want die liekie wat hulle vir my aangevraad is The Boxer en ek is die vrede lievendste mens onder die son. Ek weet nie hoe kan hulle die titel The Boxer aan my toeskryf nie. Nee, Simon en Garfunkel sing vir my nou en hulle sing uh, The Boxer. just a poor boy, though my is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises.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 Simon en Garfunkel, hulle het gesing The Boxer, uh, een liedje wat vir my aangevra is of uh, aan my toegeskryf is. Die volgende en kan ek ook sien hoekom hy aan haar toegeskryf is. Ek praat van Louise, Louise Grobler was sy daie tyd, sy is nou van Tonner. Nou die jaar, uh, wel, toe, toe ons nou in standaard 9 was, was haar boyfriend in matriek. So met ander woorde, toe ons een matriek is, toe sit hy in die weermag. En die liekie wat vir haar aangevra was, is The Ballad of the Green Berets. So dit maak vir my sin. Ja, uh, dit is nou een patriotische lied in een belade stijl, oor een speciale machte van die Amerikaanse weermag. Uh, is gesing en geskryf dier Staff Sergeant Barry Sadler nou vir Louise van Donner, sy was, uh, wel, sy was uh, eh, groblaar gewees, uh, en uh, sy was ons onderhoofmeisie, is op die draaitafel, Ballad of the Green Berei, dier Barry uh, Sadler, wat het uh, sing, die stafsersand. Hier kom hy. Thank you. Fighting soldiers from the sky. Fearless men who jump and die. Men who mean just what they say. The brave men of the Green Beret. Silver wings upon their chest. These are men America's best. 100 men will test today, but only three win the Green Beret. Trained to live off nature's land, trained in combat hand to hand, men who fight by night and day. Courage take from the green beret. Silver wings upon their chest. These are men, America's best. One hundred men will test today, but only three win the green beret. Back at home, a young wife waits. Her green beret has met his fate. He has died for those oppressed, leaving her this last request. Put silver wings on my son's chest. Make him one of America's best He'll be a man They'll test one day Miller of the Green Beret gespeel vir uh, Louise uh, Grobler of dan Aldus van Tonder nadat sy getrouwd is, en hulle bly daan Stellenbosch wereld, daar rond. Nou die volgende ene is ook, eh, eh, eh, wel, Louise uh, was uh, met haar schoolkeis getrouwd, die volgende paar is ook schoolkeise gewees, en ek praat nou van ene Motti, sy was veldman gewees, uh, Motti Veldsman, en sy het getrouw met Drew de Kok, so sy is nou Motti de Kok, en die liekie wat hulle vir haar aangevraad die tyd, was The Letter, uh, die liekie geskryf dier Wayne Carson, wat in 1967 vir die eerste keer dier Amerikaanse rockgroep der Bokstops opgeneem is, maar uh, ek weet, deesda is die liekie wat gepaard gaan met Motti, ek het rede om te dink, sy is ook ingeskakel, eh, uh, wat die liekie van deesda is a little lady, maar die uh, jaarblad sê, Motty de Kok is the letter. Kom ons luister, Joe Kokke sing dit. Ups, daar is hy nou. shakedown for an aeroplane. I ain't got time to tell no faster. ja, ek weet nie hoekom hulle daai ene aan Motti toegeskryf het nie. Uh, ek weet, jou kokker het een paar mooie liekies ook hoor. <laughs> is nie al sy liekies wat so klink nie, maar uh, dit was so jazz, jazz die mekaar spul daar, uh, The Letter, en uh, dit is in die jaarboek uh, Lance Motti se naam. Right, wie is volgende op die draaitafel? Kom ons kyk. Kom ons kyk. Engelbert Humperdink, hy is gebore Arnold George Dorsey in 1936 in Madras in Brits-Indie. Nou, uh, hy is aangevra of hy is ver, uh, eh, uh, eh, vergelijk met Alida van Rensburg, sy is nou Alida Stein, en sy woon in uh, Rustenburg. Hulle uh, weet ook nie wat die situasie is, hoekom hulle dit aan haar toegeskryf het nie, maar dit is There Goes My Everything. Ek weet nie of sy iets verloor het of wat nie, maar ja, kom ons luister, Alida eh, van uh, Rensburg Silikie met uh, wat sê jou sy naam, Engelbert Hamperdink, There Goes My Everything. There goes my affection. There goes my everything. I hear footsteps slowly walking as they gently walk across a lonely floor, and a voice is soft softly sing. Darling, this will be goodbye forevermore. the pages. I can see the happy years we had before. Now the love that kept this old heart beating has been shattered by the closing of the door. Engelbert Hamperdink, There Goes My Everything. Ja, mens kan ons nou nie help om die plaat te associeer met die <laughs> advertentie van die treklorie nie. Uh, wat uh, die ou al sy meubels en goeders in die lorie en uh, ja, dan verloor hy. Ok, die volgende een op die draaitafel is Corina. Is dit? Nee, nee, dit is, ja, dit is Corina. Corina Karstens was haar nooiens van gewees en um, die Likkie wat vir haar aangevra was is een dier The Monkeys wat vir TV gemaakt is dit, dit, dit was hy groep wat op TV het hulle as die groep The Monkeys opgetree, maar toe hou hulle dit sommer, hulle was uh, die Prefab 4 uh, eh, is hulle eindelike groepnaam gewees um, en vir haar het hulle aangevra, I'm a believer van die monkeys. Ja, dit is hierdie monkeys wat, ek so sê, as jy hulle dop hou, wanneer hulle optree, die ou wat die, eh, die eh, handdrommetje, wat jy so teen jou palmkap met die klokkies langs die kante, ek so sê, hy raak skoon carried away. Eh, om hulle dop te hou, is hy een treat om na te kyk. I'm a believer, Corina Kastens, hier kom jou likkie. I thought love was only true in fairy tales And for someone else but not for me Our love was out to get me That's the way it seemed disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. to get his pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Put down in my mind. I'm in love. when I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Hooked out in my mind, I'm in love. I'm a believer van die monkeys en dis gespeel vir Corina Carstens en uh, ja eh, die volgende op die draaitafel is vir Corneels Corneels, ek weet nie of jy luister nie, ek weet jy het op een stadium elke keer geluister en dit is A Man for the Man wat vir jylle gaan sing, ha ha sê te clown, nou ja dit, <laughs> ek kan amper sê sien hoekom dit vir Corneels gekies was hy is een man met een nogal sy een sin voor humor en uh, nooit ernstig juist nie. Uh, kom ons luister, Manfred Van, man, sê, haha, sê te clown, Corneels Pieters, jou plaat. set the clown vir Cornelis Pieters en uh, ja, ek het nou so vannig hier doorgegaan, ek sien nie my funny spot lekkie of a, a, a, stik uh, hier nie nou wonder ek waar is hy kom ons luister nou nog een plaat en die volgende ene is een wat dier Elisabeth Maria Magdalena van Seil gesing word en nou wie is dit? Jyp, jy is recht Karika Kesenkamp en die liekie is Timothy en dit word gesing vir uh, eh, Annikie Marais. Uh, eh, sy is nou Annikie uh, eh, um, ehm, Ach my wereld, is het lauw? Uh, daar ja, ontgaan dit my ook. Maar in elk geval, sy is van Parijs en uh, ja, kom ons luister na Timothy wat vir haar uh, gespeel word. I love you, Timothy. I love you, Timothy. I love you, Timothy. You're just the guy for me when I look in your eyes, baby. I won't lie, the surest time. tell me you're not true. You know that I love you. I love you, Timothy. I love you, Timothy. I love you, Timothy. You just Geesinkamp daar met Timothy uit die rolprint, ne? Wat was die prentse naam? Uh, die professor in die prikkelpop. Ek uh, dink het was ook een van haar heel eerste waar sy self in gespeel het, rolprente uh, Karika Geesinkamp. Ok, ek het, uh, ek weet ek het vroeger iets hier opgesit van uh, Jan Spies, maar ek kry hom nou nergens nie, toe het ek nou gauw gauw net een gaan gryp en die een is van Bob Newhart, Ledge Psychology. Nou wonder ek ook, waar is uh, Joyce Wertley vanmiddag? Dat sy nog nie uh, haarself aangekondig het nie. Sy luister altyd van Amerika en uh, ja, dit is haar favorite gedeelte van hierdie program, is die Funny Spot, wat so in die middel van die twee programme, ach, van die twee ure, uh, gelever word. Ons het Bob Newhart en hy doen vir ons Uh, sy skets van Ledge Psychology, die ou wat wil afspring. Kom ons luister, hoe, hoe gaan het? We have had a problem lately in Chicago with uh, people jumping off ledges. We've always had a problem with people jumping off ledges in Chicago. And uh, so many so that the police department has come out with a regulation uh, on how to handle a guy on a ledge. See, you know, the patrolman on the beat. The first point is Never go out on the ledge in your uniform. You see, because the, the image of authority may be just the reason they're out there to begin with. Secondly, you should be very casual and never issue any direct commands to them. You see, never antagonize them. And thirdly, and this is really, I suppose, a main point, uh, be completely unsympathetic because basically they want to be talked out of it. So I would like to present a Chicago policeman under this new regulation. He sees a guy on a ledge. He slips into his sport jacket and I think he would probably light a cigarette and then he would walk out on the ledge, something like this. Oh, hi! You, uh, you thinking about jumping, are you? Your first time, is it? Me? No, no, I'm, I'm on my way to work, as a matter of fact. I usually walk around the ledges. I find it kind of helps me unwind. I don't know. You, uh, you don't happen to be in advertising uh, by any chance, do you? Yeah, it was more than a lucky guess. We got a, we got a lot of advertising people out here. Uh, which, which way did you come out, by the way? Did you come out through the window or did you come around the corner of the building? no, the, the reason I asked, uh, there are two other advertising guys on the southeast corner. I thought maybe... no, as, as a matter of fact, I, I didn't get their names. Um, I think one guy had the Edsel account or something like that. you know, you're, you're drawing a hell of a crowd for a weekday. Yeah, really. The last couple of years, uh, jumping has, has really uh, fallen off. <laughs> I didn't, I didn't mean it that way. I... No, really, seriously. Uh, you, you take 1929, for example. Uh, you literally couldn't get out on this ledge in 1929. No, we, we had people uh, lined up in the corridors just waiting to get out on the ledge. Finally, uh, we finally went to that numbered card system they use in the butcher shop. You <laughs> the scene? well, you see the see the cart down there? Yeah, the, the hot dog stand. That's Sam, the hot dog man. Hi, Sam. How are you? How's how's the what? I just tell him, hell of a crowd for a Thursday, isn't it? Listen, have have you eaten? By the way. Well, don't be so. Uh, two, Sam you, you, want, you want everything on it? Uh, two, two with everything, Sam. No, no, to go, Sam, to go. Oh, uh-oh, uh-oh, something turned you in. Yeah, you see, see the, the guys with the net down there? Yeah, they're, they're firemen. Yeah. Uh, oh, I'll give you a little tip there you, you might kind of edge your way toward the corner of the building, you see. Then they'll start to follow you. Then you run back here and jump. well, they, they get all confused and they start pulling different directions. They'll, they'll never make it back in time, believe me. Don't be silly. I'm glad to do it for you. now listen, gee, I really ought to be getting to work, you know. Uh, I love to stay around and catch it. But... No, don't be silly. Take, take your own sweet time about it. Yeah, that is a long way down, isn't it? You, um, you're kind of chickening out now, huh? That happens quite a bit. Uh, you, you, you have a certain responsibility to those people down there, though. I, I, well, some of them in there a half an hour or so, you know. No, no, it's, it's up to you. I mean... Uh, if you don't want to, you, you know, you don't have to. Well, all right, sure. Um, well, listen, I'll, I'll, get in and then, and then you follow me, all right? Okay. Oh, uh, uh one. Now, where the hell did he go? <laughs> Nou ja, weet jy net, jy kan nie jou lig, rug op hom draai nie. Dan is hy waar, telk af. Ok, dit was gewees Bob Newhart met Alleged Psychology. Ons kom nou by, die groep is um, Herman's Hermits en die liekie wat hulle gaan sing is There's a kind of hash. Ons het nou net geluister na een vir Annikie Anneki, <laughs> Anneki Marais, ons is nou by Anneki, Anneki uh, eh, van Eden, en die liekie wat hulle vir haar opgesit het, uh, ons praat, uh, there's a kind of hush, van Herman's Hermits, kom ons hoor, hoe gaan hy? Oeps, ach toch. Oeps, sê hulle, right, hier kom sy net betuids, net toe ek uh, op haar plaat is, toe kondig my gereelde luisteraar en uh, ja, plaat is a plier, uh, eh, Louisa Heinz Meyer, toe, uh, toe uh, announce sy, dat sy ook luister en die plaat wat aangevra was vir haar specifiek Louisa Heinz is James Travis Reeves, uh, wat in uh, Texas gebore is, uh, en hy gaan haar liekie vir ons sing, en haar liekie wat hulle vaag kies het is, hey, hey, hey, Snowflake, kom ons luister, Louisa Hensmeier, daar van Kroonstad, geniet jou liekie. Oh, snowflake, snowflake, my pretty little snowflake. snowflake. Ooh, ooh, ooh, the change in the weather has made it better for me. Hey, hey, hey, snowflake, snowflake, my pretty little snowflake. Snowflake, you've got me warm as a fire with a burning desire for you. Snow was falling when love came calling on this lonely heart of mine. You were standing there with snowflakes in your hair. You kept stalling while my thoughts were calling on every way I knew for one excuse to get acquainted with you. Then I said, Snowflake, snowflake. my pretty little snowflake. snowflake change in the weather has made it better for me. Hey, hey, hey, snowflake, snowflake. my pretty little snowflake. snowflake. You got me warm as a fire with a burning desire for you. The ice was breaking and love was waking in a winter wonderland. When I felt you slip your fingers in my hand. Now snow is gleaming and I'm not dreaming. I know this is for real. The love I have is too much to conceal. Hey, hey, hey, snowflake. snowflake. My pretty little snowflake. snowflake. ooh, ooh, hoo, the change in the weather has made it better for me. Hey, hey, hey, snowflake. snowflake. My pretty little snowflake. snowflake. got me warm as a fire with a burning desire for you. As hy, dit was vir uh, Louisa Heinz-Meyer van Kroonstad en uh, Snowflake van Jim Reeves. Sy sê, sy sit nou al die hele rikkie en luister en sy <laughs> is so verdiep in die plate Nou ja, ek glo dat uh, die spul wat nie een jaarblad het nie, en uh, wat daar saam met ons op school was, is nogal interessant om te sien wat sy liekies hulle vir wie gekies het. Uh, sy sê, de, sy vind het so interessant ook om te hoor wat die liekies daar gekies is. Um, ja, die Bats, met ou Eddie Eksteen, hy was natuurlijk deel van die bats gewees en uh, ons het vir Ria Stein. Sy is nou Ria... Ei, ek, jy weet, betek keer vergeet ek hulle nooit van, en ander keer vergeet ek hulle getrouwde, is het Ria Nel, uh, maar sy is ook daar van uh, Bloemfonteinse wereld, en uh, ek weet, sy was Stein, is haar nooit van. Uh, die Bats, sy groen en goud, nou wonder ek of sy daar die tyd een boyfriend gehad het, wat miskien uh, springbok gespeel het of iets, ek weet nie, of miskien was hy net mal oor die eh, bokke gewees. Uh, maar, dis die liekie wat hulle vaag gekies het, Bats, Groen en Goud, Ria Stein. Thank you. Die Bats, die Bats wat daar gesing het, groen en goud, en uh, ja, um, wat ek wil sê, is, uh, ja, Hanlie, ek weet nie of ek jou al gegroet het nie, ek het gesien, jy is nou al lang hier so, Hanlie daar van, uh, ook van, uh, waar Letty is, en dit is in Kempton Park, en sy luister ook feitlik elke keer, uh, sy en Letty, uh, en, uh, Joy, ja, mis vir Joy vandag, sy is nie hier nie, van die gereelde luisteraar, en ek weet, Motti is die ander ene, en Louisa. Um, die ene op die draaitafel nou gaan aan, dit is vir Karen, haar uh, eh, nooiens van was Wege, Karen Wege, en uh, dit is sy Cliff Richard, uh, wat ook uh, wel, hy is geboor as Harry Roger Webb, op 14 oktober 1940 in Lucknow, Indië, is hy wat vir ons gaan sing, en ja, is een wat mens min van hom af hoor, is Let's Make a Memory. So, Karen, kom ons maak nog een memory. Hier kom Cliff Richard. Let's make a memory. Let's make a memory. Let's make a memory. Let's try it. making a memory, you and I. Take my hand, promise me, before the night is over, we'll make a memory. Let's make a memory. I'm gonna open up my arms so you can thrill me with all your charms. Come along, dance with me before the night is over. Let's make a memory. A memory of one, one kiss, warm and tender. Two, two lips and sweet surrender. Three, three chosen words of love. Four, four thousand stars above. Let's make a memory to share. I, I wanna show you I really care. Take a chance and you'll see Before the night is over Let's make a memory A memory of one, one kiss Warm and tender Two, Two lips and sweet surrender Three, Three chosen words of love Four, Four thousand stars above Let's make a memory to share I want to show you I really care Take a chance and you'll see Before the night is over we'll make a memory Let's make a memory Take a chance and you'll see yeah, Before the night is over we'll make a memory Let's make a memory Cliff Richard, let's make a memory en dit is Karen Wege, wat hy memories maak. Die volgende ou is uh, Elvis Presley, wat op die draaitafel is, en die liekie wat hy gaan doen is Wooden Heart, en dit is vir Bram Bester, die schoolhoof uh, eh, sy sien, wat net so stout soos ons was, en hy het ook <laughs> die selfde discipline deurgemaak, wat ons allemaal moes deurmaak, en uh, ja, hy bly op die oomlik in Forrie Smit self self een schoolhoof gewees daar, uh, en die, uh, ek geloof, die plaat is vir hom gekies, want ek weet, hy is baie lief in houtwerk. Nou, uh, hy krij Wooden Heart van Elvis Presley. Kom ons luister, Bram Bester. Thank you. Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's hard to do, cause I don't have a will And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, cause I don't have a will heart. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. Cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. Moose again, moose again. Städtelein-Haus, Städtelein-Haus, und du, mein Schatz, bleibst hier. Musitem, Musitem, zum Städtelein-Haus, Städtelein-Haus, und du, mein Schatz, bleibst hier. There's no strings upon this love of mine, it was always you from the start. Sei mir gut, sei mir gut, sei mir wie du wirklich sollst, wie du wirklich sollst, cause I don't have a word. Elvis Presley daar met Wooden Heart. jy weet, die likies is, dan is het 2 minuut, 3 secondes en uh, min, omdat dit die tyd was, wat oor 3 minuut gaan. Uh, so ek hoop, <laughs> ons kan nog een hele paar inkry. Uh, ek wil net vannig aankondig, dat hierso is gooi milies, wat op uh, uh, radio eendrag gaan plaasvind, bykie later vanavond, en dit is tussen uh, eh, 7 uur en 8 uur. Boere muziek op sy beste met DJ Doop in die program Gooi Milies uh, eh, op jylle ginsteling radiostasie en dit is eendrag vanaf 7 uur wat die voete gaan laat jik en heruitsending dan van die specifieke program is op saterdag vanaf 12 uur uh, hy sê, moet dit nie mis nie. En dan hier, op Ramkat Radio, is dit nou weer Rudolf, die baas van die plaas, die baas van die stasie, die stasiemeester, wat vir ons gaan uitsaai van 6 uur af, um, tot whenever, jy weet, hy, hy gee nie om hoe laat hy klaarmaak nie, solang hy allemaal gehanteer het, wat vir hom boodskappen gestuur het, en sovoorts, so eh, van 6 uur af kan jylle luister na uh, uh, Opspoed, aangebied dier Rudolf Goosen en uh, ja, uh, jylle kan nou al vir hom boodskappe deerstuur of versoeken en uh, hy sal jylle uh, tegemoet kom, hy sal het vir jylle afhandel en uh, so, dit is ook lekker luister, interessant gesels, baie gesels en interessant gesels, uh, humor als is in daar die program. Kom ons stap aan. En ek sien dat Letty sê dat hierdie een wat nou net gespeel het, Elvis se Wooden Heart, is die een wat van Elvis, is, dit is haar gunsteling van al Elvis se liekies. Die siekers is volgende op die draaitafel en hulle van een liekie sing vir Elvis. Linnet, Linnet Smit was sy gewees, sy is nou Prozeski of Proteski of so iets, um, sy, sy uh, plaat is A Georgie Girl, nou ja, daar het ek die rede voor, en dit is, uh, Linnet het so oogie gehad op my kamermaat, George, George uh, Moises, uh, wat ook nou al oorlede is, en uh, so ek glo, dit is hoekom sy hierdie plaat <laughs> verdien. A Georgie Girl van die Seekers, gespeel vir Lynette Smit. Lekker luister, hier kom hy. Seekers met Georgie Gill van Lynette, uh, Lynette Smit, wat hulle daar gesing het, en dan kom ons nou by ons hoofdseend, en dit is natuurlijk van Heerden Nel. Ek so sê, die ou, as hy aan een spies gevat het, het hy gewen, as hy aan uh, gewikstoot, het hy gewen, verspring het hy gewen, rugby, hy komt kies waarin hy springbok wil wees, en hy so dit gemaakt het. Uh, verskrikkelijke goeie sportman uh, van Heerden Nel en hy is een van drie van ons klas wat nog in Senekal bly en hy boer daar so uh, bly op die dorp nou en hy boer daar uit uh, uh, hierdie wat makademie uh, uh, ek, ek weet nie wat noem hulle dit nie neete, hy het een plaas daarvan en dan hy nog een klompie beeste en uh, ja, hy so rui uit plaas toe en maar hy bly op die dorp self. Um, vir hom het hulle die plaat gespeel of gekies Man of the World uh, en dit was vir, vir Heerde Nel uh, ja, uh, kom ons luister gauw, uh, dit was Fleetwood Mac natuurlijk wat het uh, gesing het Man of the World vir Herden Nel. Shall I tell I guess I've Fleetwood Mac met Man of the World en dit was die liedje wat hulle gekies het vir Van Heerden Nel, die hoofdseen van die jaar. Nou, nog ookie wat nog steeds in Senegal bly, is ene um, Gert Heinz. Gert Heinz, hy bly nog daar, hy het eh, een uh, thriving, of wat, uh, wat noem hulle dit, bezigheid aan die gang met, uh, hy het geleer hoe om te swys en man, hy maak die mooiste goed, uh, met sy swuismachine en in sy eie werkswinkel daar is sy vrou een bak uh, en uh, hy maak al haar utensils en uh, hy bly bezig. Kom ons luister na sy plat en sy plat wat uh, hulle vir hom opgesit het is natuurlijk Martin Netling sing Jep, Milipaap, Milipaap, Milipaap Milipaap, Milipaap Muisie en Millipap Jy laat my hart snare lager klap Jy is so soot soos wat limoen Jy het die kop soos die boerpompoen Ja, ja Muisie en Millipap ja, ja, ja. Met jou nek so lang geslap ja, ja, ja. Jy het die pens vol boeliebief ja, ja, ja. Ek het jy toch so lief so sag soos 'n motorkarband. O oh, my sin millipap. Jy drink jou dip, dan dryf jy sap. Jy doen die brood, dit kan ek klap. My sin millipap. Millipap. sag soos 'n motorkar van toe my sin really pop jy laat my hart snare lekker klap is so so so wat die mun het die kop so so boer bang bang ja ja my sin really pop met die nek so lank geslap het die Ja, hy het een kop soos een boerpompoen. Hey, dis mos beledigend man. Men sê nie so vir ou nie. Vooral nie as jy oor hom liries raak en oor hom sing nie. Nou ja, <laughs> ok, Maggie, Maggie Trigard. Sy is volgende op die speelhuis. En, uh, sy is, nou is sy Maggie Mankies. En, sy bly in Kroonstadse wereld, as ek recht onthoud. Die liekie wat hulle vir haar gekies het is Tommy Rose, Jam Up in Jelly Tide. Lekker luister. Lekker luister. al ons parties het ons gehou met Tommy Rowe as die lead artist wat uh, vir ons die meeste plate gespeel het. Dit was in die van, wel die hele 60s deur het hy ons begeleid in elke bijeenkomst. Joy Schwertli, daar van Amerika, ek sien jy is ook nou ingeskakel en uh, ja, ek het gewonder wat van jou geword het, um, dat jy so laat inklok maar jy is dier en um, die um, likkie wat hulle vir jou destijds in die jaarboek uh, geallocate het, was gewees Booker T in the MG's en dit sê Time is Tight. Kom ons hoor, hoe klink jou likkie? Ek dink hy is net uh, uh, instrumenteel. Ja, as ek reg onthou. Uh, jam up en uh, jam up in jullie tijd. Uh, ehm, is Booker T in the MG's Time is Tight. Thank you. Time is tight en dit is gespeel vir uh, Joy Schwertley. Joy Colby was haar nooiens van en ja, sy bly nou in Amerika daar in uh, dorpie genaamd uh, Surprise. Dis wat Joy nou woon. Ok, Percy Sledge is op die draaitafel en dit beteken net dat, um, wie was dit? Uh, Herma, Herma, Herma, Herma, Nel en die liekie wat sy uh, wat aan haar toegekend is is hierdie ene Take Time to Know Her from Percy Sledge Julle moet lekker luister, hier kom hy felt I truly loved. She was everything I'd ever been dreaming of. But she was bad, I didn't know it. Her pretty smile never did show it. All I knew is what I could see. And I knew I wanted her for took her home to mama. Mama wanna see my future bride. Oh, she looked at us both. And then she called me to her side. She said, son, take time to know that it's not an overnight thing. Take time. Don't rush into this But I didn't listen to my mama. I went straight to the church. I just couldn't wait to have a little girl of mine. When I got off from work, the preacher was there. So was my future bride. He looked at us both and he called me to his side. overnight plan. Take time, please don't rush into this thing. But it like gonna turn out alright. Then I came home one night, and there she was, kissing on another man. Now I know what Mama meant when she took me by the hand and said something. Take time. Sissy Sledge, Take Time to Know uh, vir Herman Nel, uh, wat hy daar gespeel het, en ja, die volgende is Felis, uh, uh, Felis, hy bly daar in Klokkelaan, en uh, die plaat wat hulle op, op sy naam gesit het, was Die Shirelles met Soldier Boy. eindelijk is hy Cornel Duplessis. Tell you die Shirelles wat het sing en hulle het het gesing vir um, ehm, Felis, Cornel Duplessis, daar van Klokkelaan. Right, nou, eh, ek, ek, ek het nie die oorspronkelike weergawe van hierdie enige kry nie, maar dit is een liekie wat toegeskryf is aan Irma, Irma Strijdom, sy het so pas een kolon operatie gehad, en dit klink of sy goed herstel, daarvan, uh, baie sterkte Irma, en die liekie wat hulle vir haar gekies het was All Kinds of Everything. Snowdrop vrouwbrassing, nie dan een hoender nie, net daarna, en dit is all kinds of everything, en dit was vir Irma Strijdom, wat hulle die, ek onthou, ek noem die dames uh, sy nooiens van hulle, want dit was nog op school gewees hierdie, al hierdie dinge wat hier uh, gekies en gebeur het. Ok, nou, Jannie man, hy is ons ou, wat daar die jaar het hy vrystaat jeugkoor gesing, so wat anders kan ons vir hom kies, as Guy Korsten se Yema Song. Jan Iman. Hear my song of love for you A tender man the song I sing for you. A tender memory of days gone by. of days that used to be. Hear the song I sing for you. A tender man. <clears throat> wie van julle die rolprint gesien? Hear my song. Ek wonder die Lindy Roo. Ek weet ek het eendag gevra oor haar. Toe was daar radioomroeper um, wat gehoor het ek vra die vraag en het toe vir my gesê dat hy persoonlik ken haar, maar uh, hy, hy, hy, hy het nie die om namens haar uh, te sê waar sy is en wat sy nou doen en so aan. Maar in elk geval, dit, ja, dit was, nee, dit was nie Manny Kitching nie. Uh, ek kan nie onthou wie die ou was nie, maar in elk geval, uh, dit was Guy Korsten vir Jan Iman. Ok, Simple Simon says, en ons gaan nou dit speel, dit is vir uh, Michiel Marais, hy is ook daar in Bloemfontein en dit is die plaat wat aan hom toegeskryf is. 1910, Fruitgum Company, Simple Simon Says. MUZIEK hands on your head. Simple Simon says. Bring them down by your side. Simple Simon says. Shake them to your left. Simple Simon says. Now shake them to your right. Now that you have learned to play this game with me, you can see it's not so hard to do. Let's try it once again, this time more carefully. I hope the winner will be you. Clap your hands in Simple Simon Says van Vir Michiel Marais en uh, ja, dit was die 1910 Fruit Camp Company wat het vir ons gesing het. Elsa, Elsa de Pre, Elsa van Wyk, ons druk op jou knoppie volgende en Elsa um, is ook een van die drie wat nog in Senekal woon en uh, sy en haar man André en die plaat wat vir haar of lands haar naam is Help Yourself. Kom ons hoor. Love is like candy on a shelf You want to taste and help yourself The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We're always told repeatedly The very best in life is free And if you want to prove it's true Baby, I'm telling you This is what you should do just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy what I can give. Just help yourself to my lips, to my arms, and let's really start to live. All right. <laughs> yeah. My heart has love enough for two. More than enough for me and you. rich with love, a millionaire. I've so much, it's unfair. Why don't you take a share? Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they're yours. Tom Jones, help yourself. Elsa Dupree, Elsa van Wyk, sê nou. Um, ehm, the Weavers gaan sing on top of old Smokey en hulle syng dit vir Heinz Kronje. Ja, hy was mos <laughs> red-handed uitgevang dat hy uh, sit in Skelimpies rook in, uh, op school en toe kry hy die eh, kwalifikatie om hierdie liekie aan hom toeges. Ok, on top of old Smokey, hier kom The Weavers met hy lied. Thank you. on top of all Smoky, all covered with snow. I lost my true lover for courting so slow. For parting's a pleasure. For parting's a pleasure. But parting is grief. But parting is grief. And the false-hearted lover. And the false-hearted lover worse than a thief. It's worse than a thief. A thief will just rob you. A thief will just rob you. Take what you have. And take what you have. But a false-hearted lover. But a false-hearted lover. Will lead you to the grave. Will lead you to the grave. And the grave will decay you. And the grave will decay you. Turn you to dust. And turn you to dust hundred. Not one boy in a hundred. A poor girl can trust. A poor girl can trust. How They'll hug you and kiss you. They'll hug you and kiss you. Tell you more lies. And tell you more lies. Than cross ties on a railroad. Than cross ties on a railroad. Or stars in the sky. Rensi Kornje, hy is daar van Zastron, en die Likkie was in Toppeville Smokey, speciaal, net vir hom. Ok, ek sien, ons het op, uh, uh, wat sy naam, <laughs> Global Arts, uh, dit is Elaine, Elaine, en op haar program vanavond, om 6 uur, gesels sy met uh, Sean Wolf. Uh, ja, is altyd interessant, lekker humoristiek, eh, of uh, nostalgies, of wat ook al, maar dit is altyd een lekker program, om een luisterprogram. Dit is wat uh, die lijn op concentreer, en dit is wat ons elke keer vanaf kry. So skakel om 6 uur in, om na haar te luister op 1 dag. Ok, nou volgende op die draaitafel. Ons is amper, amper dier die hele klas. Uh, eh, buiten nou, ok, die oorledendes gaan ek nie speel nie. Ek het nou per ongeluk twee oorledendes al gespeel. Um, Sandy Posey, sy gaan vir ons sing Single Girl. En wie is die Single Girl? Niemand anders as Lorette van Huisteen en Vrachies. Dit het so uitgedraai. Sy was nog nooit getrouwd nie, sy bly in Bloemfontein en sy is single girl. Sandy Posey sing vir haar. Sandy Posey sing Single Girl. Wie? Uh, net soos Cliff Richard ook, ne? Hy het ons uh, gesing Bachelor Boy and to, it turned out to be dat hy <laughs> toe aan die einde van die dag Bachelor Boy was en hy het hulle die plaat Single Girl vir uh, Lorette van Huisteen opgesit en sy was nog nooit getrouwd nie. Da, Jaapie Kroon, professor, professor Jaapie Kroon, hy is daar van Potjefstroom, uh, eh, ek dink hy doen entrepreneurskap op die universiteit, is hy die professor van, en uh, ja, hy, uh, sy liekie wat hulle vir hom, a bicycle built for two, of althans, uh, hulle het gesê, die liekie sy naam is Daisy, nou ek weet, Daisy Daisy, uh, is eindelijk dan die selfde liekie as a bicycle built for two, ons speel het vir Jaapie Kroon, van pociew strun. stylish marriage. I can't afford a carriage, but you'll look sweet upon the seat of a bicycle built for two. Daisy Daisy, Jaapie Kroon van Potjofstroom, dit ruim nogal, ne? Uh, die Beatles, hulle kom om te sing, Piet Beckett, uh, ja, hy is ook in Kroonstad, as ek het nie mis het nie, hy sou so graag by die reunie wou wees, maar uh, gezondheidstoestande het om nie toegelaat om daar te wees nie, uh, ja, ons wens hulle allemaal sterkte toe, kom ons gaan nou en ons luister na die Beatles. 1969 ja. is die liekie en sy uh, Pete Beckett sy liekie dan Get Back. Get Back. back, die Beatles, soos net hulle kan, waar die, die, die, die, dis nou die groep wat al, al ons ouwers, het ons, uh, eh, amalse ouwers, het hulle gewaarskoor, die groep, as het jou vang jy ten hulle, luister as jy in die moeilikheid. Ok, um, ons het nog net twee liedjes oor, dan is ons dier die klas, en die volgende ene is Tom Jones weer eens, en hy gaan vir Marina Kroos, Marijne, Marijne, het was Marijne sy van. Nou weet ek nie, haar getrouwde van of haar, uh, nou eens van nie, maar uh, sy weet van wie ek praat, en ons allemaal weet van wie ek praat, natuurlijk, Boysens, na, natuurlijk, ja, maar Marijne Boysens, en die liekie wat vir haar opgesit is, is Daughter of Darkness.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 Ons het nie meer contact met hom nie. Hy, eh, ons weet hy is oor see, maar uh, en ons weet ook, ons het hulle uh, uh, wat noem ons het e-post adres en so aan, maar uh, ons kry nie antwoord van daar af nie. En ek praat natuurlijk van Douglas Alexander. Hy was een van die onnies, die geskiednis onnie. Sy sien? Sy en uh, ja, mm. so, hy is in Skotland, hy is daar getrouwd en hy woon daar en uh, ja, hy is die enigste wat ons nie contact mee het nie, en die liekie wat vir hom gekies was in die jaarboek, soos ons deur hom gegaan het, is Cliff Richardsonne, en dit is A Lucky Lips. Nou ja, ek sê vir julle baie dankie dat julle geluister het, en geniet julle naweek verder. Sondagochend is ek hier met die kerk uh, van uh, uh, dominee Gustav Opperman. Dan drie uur die middag het ons weer lekker rustige muziek. En uh, ja, uh, tot vijf uur. Drie uur tot vijf uur. En vijf uur is dit die bybelstudie wat behandel oor die boek Psalms soos aangebied door die eindste dominee Gustav Opperman van Koolsberg. just a little baby. I didn't have many toys, but my mama used to say, son, you got more than other boys. Now you may not be good looking, and you may not be too rich, but you'll never ever be alone, cause you've got lucky lips. Lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true.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 No, I never get the blues. And if I play that game of love, I know I just can't lose. When they spin that wheel of fortune, all I do is kiss my chips. And I know I'm bound to win, yeah. Cause I've got lucky lips. Lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true. Don't need a four-leaf clover, rabbit's foot, or a good luck charm. With lucky lips you'll always have baby in your arms. Oh, lucky lips are always lucky lips. Lucky lips are oh, never blue. Lucky lips. Lucky oh, lips will lucky always lips. find a love that's true. I don't need a four-leaf clover, rabbit's foot, or a good luck charm. With lucky lips, you'll always have a baby in your arms.